Cerva Monto Legendo kai historio La urbo Jelenia Gura esperante estas Cerva Monto La nomo ne estas hazarda La urbo kuŝas sur montetoj ĉirkaŭita de pli altaj montoj En sia blazono ĝi havas cervon Kiu staras sun kelkai montetoi Kial ectrovigis tiu cervo sur la blazono? Pritio racontas la legendo. Dum mes epoco, la circauajo est covrita de densa praarbaro, mal multai loggiantoi occupigis pri miel collectado, ligno bruligado, arbo hacado, cae tiel plus abundis sovagiae bestoi. En la iaro mil cent hoc la princo Boleslao, nomita la curbo Busha, quiu regis la provincion Silesio, visitis sian regnon. Oni racontis al li pri amaso da arbarae bestoi, precipe pri cervoi, quiu estis multai la princo eg volis chassi tiu in vestoi. Li raidis cun siei cavaliroi, cae succesis chassi celcain cervoin. Kiam ili al proximitis al arbara montopiedo, li eg vidis sur la pinto grandan cervoviron cun impona coronaro la besto staris tranquile, cun fiere levita capo, en liei oculoi ne montrigis timo. La princo flustris, jen vera redo de la arbaro, li ne indas morti, cai mallevigis siam retlanzom memore al tiu exterordinara rencontigio, li decidis eclogi la urbon. Ti un belan legendon ne as archeologoi. La commenzoi de Jelenia Gura en gia nuna formo probable devenas de la meso de la dectriai arcento ili rilatas al la sitea agado de germanai colonianoi guidata de alia silesia princo ancau Boleslao. La opportuna loco de la lodloco ce la voicruzo de gravae commerciai voioi al Cechio cae Germanio ebligis dinamicam divervigium. La nova urbo ricevis multe privilegioin de la Silesiae regantoi. La dato de iro de urbae raitoi estas neconata, sed la cerboviro de la blazono ciam patronas la urbom.